أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد yan uwa waɗanda suke sauraron mu da kuma kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum a sha hudu ga watan rabi wa shawwal hijirar mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 yayin da daidai da shida ga watan shida shekara da ashirin inda muke gabatar da darasi daga wannan markazi na wato wannan mu'assasa as-sahabatul kiram wannan ita ce halka ta goma sha uku a cikin littafin a ƙa'idu shi'a al'ismi a shari'a na babban malami profeso abdurrahman bin sa'ad allah ya tsare mu allah ya tsare shi kafin mu fara karatu zan sanar yanzu kuma zuwa an jima zan sanar cewa akwai program da za mu yi a platform na wato uh, peace da'awa da ke america daga karfe 4 da rabi zuwa sama kan matsalar almajiranci da bara tsakanin masu korewa da tabbatarwa muna roƙon Allah ka ba mu ikon yin adalci ga duk wanda matsalar ta shafa tsakanin shugabanni da waɗanda ake shugabanta na biyu kuma akwai ɗan uwa malam musbahu yahuza umar ɗaya daga cikin waɗanda ake gudanar da wannan aiki na social media jiya wasu daga cikin waɗanda muna roƙon Allah ya shiryar da su sun je ɗakinsa da daddare wajen karfe hudu sun bankare ɗakin sun ɗan sari jikinsa haka kuma sun karɓe wayarsa da abubuwa muna buƙatar addu'a a wajen ‘yan uwa musulmi na uku akwai ɗan uwa a malam kakisu daga kano kuma ɗan uwa malam hamza madabu a cikin munazarar da muka yi da wancan ɗin shi a suleiman da ya zagi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da nake ƙoƙarin mayar masa a martani na amfani da kalman cewa sayyidina ali ya gudu to sabqul lisani ne abin da nake so in ce a lokacin shi kanki sayyidina ali wani lokaci daga ta kan yi daga ya faɗa ya ce sai sun dawo sun fake a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsakanin akwai bambanci alfiraru da kuma alhaizu wannan shine abin da nake so in faɗa wannan mutane Allah ya saka musu da alheri da wannan idraki da suka yi mun to gaba ta hudu ko tambaya ta hudu da malam yace hal qalat firqatun min firqi shia shin an samu wata firqa daga cikin firqoki jama'a ta shi'a da suka ce bi anna jibrila mala'ika jibrilu kada galita fi inzalihil wahyi ya yi kuskure wajen saukar da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun san shi'a ta kasu gida-gida to wacce ake yi a Najeriya yanzu ita ce shi'a imamiya to shi'ar ta kasu gida-gida to akwai shi'ar da aka taɓa yi sunanta shi'a gurabiya me ma'anin shi'a gurabiya su a wajensu sun ce da sayyidina Ali da annabi Muhammad kamar hankaka da hankaka ne asalin saƙon da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi daga wajen Allah mala'ika jibrilu sai da aka ba shi ya kawo da ya zo wajen ba da saƙon sai ya ga da annabi da sai da sun yi kama sai ya kasa gane waye alin waye annabi muhammad sai ya ɗauki saƙon ya ba annabi muhammad maimakon ya ba sai da na'ali, ali da haka sai ake ce musu shi'a gurabiya amma magana ta adalci ba in shi shi'a imamiyya ba ne amma wannan shi'ar a sun an taɓa yin ta malai shi ne ya ce na'am faƙar ƙalatul gurabiya in shi a gurabiya sun faɗa sun ce muhammad bi aliyin ashibahu min gurabi bil gurabi su ne mafi kamanceceniya fiye da hankaka da hankaka wanda wannan kowa ya san misali ne ake bugawa duk lokacin da ake so a ce wani ya yi kama da wani sai a ce bil-gurabu والذباب بالذباب da kuma kuda da kuda fa ba'atha Allahu Jibril ila Ali radiyallahu anhu Allah ya aiko mala'ika Jibril zuwa ga Sayyidina Ali fa ghalita Jibril sai mala'ika Jibril ya kuskure fi tabligir risala wajen isar da sakon min Ali maimakon ya ba Ali sai ya mika shi ila Muhammadin zuwa ga Annabi Muhammad wa ya'lanuna sahibar rish jibril da haka daga nan su wa'annan in shi'a masu wannan aƙidin tsinewa mala'ika jibrilin suke suna cewa Allah ya tsinewa mala'ika jibrilu da haka kun ga aƙida ta zagin mala'iku aƙida ce ta yahudu shi yasa Allah ya ce kul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwwul lil kafirin da haka wannan shine abinda Allah ya faɗa man kana aduwwul lillahi wa malaikatihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwwul lil kafirin fa inna allaha aduwwul lil kafirin lalle Allah maki ne ga kafire wannan ya zo cikin nurul barahin aw anisul wahid fi sharhi tauhid a mujalladi biyu shafi na 310 na aljazairi ta haƙiƙun raja'i wanda mu'assasatun nashir suka buga shi a shekara ta 1417 wannan littafin da haka wannan shi'ar an taɓa yin ta sunanta shi'a gurabiya wanda suka ce tabbas saƙon wahayi asali ba annabi muhammad bane ya cancance shi sai da na ali ne ya cancance shi an ba mala'ika jibrilu ya kawo sai mala'ika jibrilu ya kuskure sai ya ba annabi muhammad saƙon to shine malam sai ya ce ta'aliqun muhim wani ta'aliqi mai muhimmanci hal hunaka farqun shin akwai bambanci baina maqalatul gurabiyya tsakanin maganganun da wayannan in shi shi'a gurabiyya suke yi wa baina maqalati shuyukhil sunni a shari'a tsakanin maganganun su kuma in shi'a masu imamai guda goma sha biyu fi maftarahu shuyukhuhum al-kulaini ko shaikhu kulaini cikin abinda babban malamin su kulaini ya kirkiro karyarsa a cikin usulul kafi a mujalladi na ɗaya shafi na hadisi na 179 babu fi sha'ani inna anzalnahu fi lailatul qadar wa tafsiri alaka su a wajen su inna anzalnahu mu muka saukar da shi sayyidina ali ba qur'ani ba lailatul qadar kamar yadda zamu gani nan gaba a wajen yan shi'a ita ce na na fatima haka suke yin fassara su to shine yake cewa anna rajulan sa'ala aba jafar radiyallahu anhu wani mutum ya tambayi abu jafar fa ya ce wa ma yakfihim alquran ƙur'an yaya za ya ishi mutane qala sai yace bala in waje lahu mufassiran in suka samu wanda zai fassara masa alqurani qala sai ya ce wa ma fassarahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi fassara alqur'ani ba qala sai ya ce bala qad fassarahu li rajulin wahidin annabi ya fassara alqur'ani ga mutum ɗaya ne kadai kun ga a ce an fassara alqur'ani ga mutum ɗaya kadai wannan matsala ne Allah ya ce annabi wa ma huwa alal ghaibi bidanin sannan shi annabin nan da Allah ya aiko shi annabi ne na mutane da aljanu da haka aljanu sanda suka saurari karatun qur'anin ba ma sai na alba shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai sani ba har sai da Allah ya ce wa israfna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu wa fassara lil ummati sha'ana zalika ar-rajul sannan ya fassara wa wato ga al'umma sha'anin wannan mutumin suka ce wa huwa Ali bin Abi Talib shi kadai ne na Ali amma in ka ce musu yanzu kana neman tafsirin Qur'ani cikakke na ahlul baiti ba za su iya ba kai yana cikin tambayar da nake wa Shi'a wanda insha Allah zan fara fitar da silsila shi ma tambayoyi ne ba zai dinga wuce minti uku ba yayi yawa minti biyar mai suna as'ilatun mufhimatun ila shi'atar rawafi tambayoyi waɗanda za su dinga gajiyarwa zuwa ga 'yan shi'a rawafi kun ga cikin manazarar da muka yi da shi shi wannan ya faɗa ya ce wai aina na aisha da hafsa su suka yi wa mariya tilkiftiya ƙazafi allah ya saukar da maganan haddi ya saukar da ayoyi don ya barantar da ita amma fa a baya kafin wannan ayar sai da allah ya faɗa ya ce wallazi ne yarmunan musanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada Allah ya yace samani na jalda in ya tabbata an yi haka cewa sun wa mariyatul qibtiyya kazafi ta ya kamata annabi ya kamo nana Aisha da Hafsa ya tsayar musu da haddi wajen dabbaka aikin Allah a kansu ko dai ya zamanto abin da ke rubuta a cikin littattafan shi'a da shi wancan dan shi'an ya kawo wanda naji Yasir Habib ya faɗi irin wannan karya ne ko kuma ya zamanto Allah ya saukar wa da annabi abu amma annabi ya ki dabbaka sa'iwa sai ai akwai wanda Allah ya ce wallazi tawalla kibarahu sai mun ce ai wallazi tawalla barahu ba masanna bane mufradi ne sannan kuma mufradi ne wanda ya shafi namiji ma Dama mace ne sai a ce ai yana daukar wato ai amfani da damirin mace ɗaya wakilci biyu wallazi tawalla kibarahu minhum lahu azabun abin kaga lahu namiji ne wanda abdullahi bin ubay bin salul shi Allah subhanahu wata'ala yake magana naka wannan magana da yan shi'a suke yi ko dai ta zama ƙarya suke yi idan ko sun ce da gaske ne na Aisha da Hafsa ne suka yi ma Mariyatul Qibtiyya kazafi shin annabi ya dabbaka hukuncin Allah akan su na tsayar musu da haddi in kuma annabi bai dabbaka hukuncin Allah akan su ba na tsayar da haddi ina hukuncin shi annabin wasu su kazafi ga wasu yana da damar ya tsayar da haddi kuma ya tsayar da haddi a kansu wannan bai yi wa gaskiya sannan za ku ga cikin karerayin da suke yi kullum sun cika fada'iyat ɗinsu tashoshinsu da cewa wai na fatima tana da cikin muhsin sai na umar aka tura ya je ya tokare ta cikin ya bare a daidai lokacin da Allah ta'ala ke cewa la taqatulun nafsal lati harrama illa bil haqqi ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا سيدنا معاويه kowa ya san ya tashi yana neman jinin dan uwansa Usman da aka kashe saboda Allah ya ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultanan shin da sayyidina Usman da aka kashe Muawiya yana tashi yana neman jininsa a matsayin dan uwansa da sayyidina ali da aka kashe masa ɗa wane ne ya fi cancanta ya tashi ya nemi jinin wanda yake da alaka da shi sayyidina ali ko muawiya amma a tarihi mun samu sayyidina muawiya ya nemi jinin dan uwansa usman amma ba mu samu sayyidina ali yana neman jinin ɗansa da aka ce an zo an kashe ba mu husin in ma wannan abin ya zamanto ƙarya kuke yi wannan hadisa ba a yi ta ba in kun ce da gaske an yi ta ya hukuncin shi da Allah ya ce wa man mabuluman mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura da bai tashi ya nemi jinin ɗansa da aka zo an kashe ba ina hukuncin sa wannan duk yana daga cikin irin waɗannan tambayoyin da za su dinga zuwa muku da izinin Allah sau da haka maganan ku ce wai sai da na alkaɗe Allah ya fassara annabi ya fassara Qur'ani wannan maganan ƙarya ce ba gaskiya ba manzon Allah ya fassara alqur'ani ne ga dukkan sahabban shi da yake rayuwa da su kuma har Allah ya bada shaida cewa alqur'anin nan a wancan lokacin bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm ayoyi ne bayyinannu cikin kirazan wanda Allah ya ba su ilimi har zuwa ƙarshe wannan maganan ba gaskiya bane yace walidha samma shuyukhu shi'a saboda haka ne 'yan shi'a malaman su suke kiran alqur'an bil qur'ani samiti wannan alqur'anin da ke gaban mu suna ce masa alqur'ani wanda yake shiru wal imam imamai kuma tun daga kan sayyidina ali alaihi salam al imam hasan alaihi salam al imam husaini alaihi salam har zuwa ƙarshe suna ce musu kowanne daga ciki bil qur'anin na diki wai shine alqur'ani mai furci iftara shiyukuhum malaman su sun kirkiri ƙarya ala ali radiyallahu anhu annahu qala wa hashahu cewa sayyidina ali ya faɗa kuma sarki ya tabbata ga sayyidina ali ya faɗi wannan maganin yace hada kitabullahi samitu wannan littafin na Allah alqur'ani shiru yake bai magana wa ana kitabullahi natiqu ni ne littafin Allah wanda ke furci saboda kakkumanta alqur'ani magana ce ta Allah maganan Allah kuma sifarsa ce yana cikin dalilai guda bakwai da yasa Allah ya saukar da alqur'ani shine dan a yadda cewa Allah yana magana dalilin cewa kuma yana magana dalili ne akwai shi shi yasa zamu ga Allah yana faɗa yana ce mana wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'amana afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه rabbuhu wa kallama Allah Musa taklima to haka zamu ga Allah ya tabbatar wa da kansa sifa ta magana wa makana da rasulin har zuwa ainihin wato karshe to da haka idan qur'ani ko magana ce ta Allah sifar sa ce ba yadda za a sai da na ali zamanto wa ana kitabullahi natiq wato nine sifan Allah mai magana wannan cewa sayyidina ali shine sifan Allah mai magana ya zo cikin al-fusulul muhimma fi usulil a'imma a mujalladi na ɗaya hadisi na biyar da da biyar babu na talatin da uku babu adami jawazi istinbati sha'in min minal ahkam nazariya min zawahir al-Qur'an babin da ke maganar rashin halittin yin baɗin wani abu na hakamin nazariya daga zahirin illa ba a da ba'da tafsiri ha wa ha wa ha wa ha wa ha. min al'imma alaihim salam sai bayan mutum ya san wato tafsirinta ya san nasikha ya san mansukha ya san muhkam ya san mutashabi kuma daga a'imma sannan wa wasailu shi'a ila tahsil masail shari'a a mujalladi na 17 hadisi na ainihin wato shafi na 323 hadisi na 21 kitab al-qada babu tahrim al-hukm bi ghayri al-kitab was da ke magana haram ne mutum ya hukunci ba da alkur'ani da sunna ba wa wujubi naqd al-hukm ma adhhur al-khata'i kilahuma wa inna Muhammad bin al-Hasan al-Hurr al-Amil wanda ya rasu hijira hudu sannan da mustadrak safinatin al-bihar a mujalladi na tara shafi na ashirin da ɗaya sannan da kuma ainihin wato wancan na faɗa shafi na sha biyu wannan shafi na ashirin shafi na sha biyu wancan shafi na ashirin na ɗaya fi annahum humul kitabul mubin wal kitabul natiq cewa wai a imma su ne littafin Allah ma mabayyani sannan su ne littafin Allah mai magana na li Ali bin Muhammad annamazi ash-shahrudi wanda ya rasu hijira biyar shi ma wannan shi ne maganar da suka faɗa waftara Sheikh Umar Ayyashi babban malamin su Ayyashi ya kirkiri ƙarya an abi basirin fi lahi ta'ala ce fa alladhina amanu bihi wanda suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa azzaruhu suka ainihin wato karfafe shi wa nasaruhu suka taimake shi wataba nuran ladhi unzila ma'ahu suka ba hasken da aka saukar tare da shi ula'ika humul muflihuna wa'annan sune wa'anda suke samun babban rabo qala abu jafar sai abu jafar yace sun ce ya ce wai me suke nufi da wannan qala abu jafar suka ce wai ya ce annur wannan hasken fa shine sayyidina ainihin wato ali haka suke fassara wannan ya zo cikin tafsirul ayashi a mujalladi na biyu hadisi a shafi na 35 hadisi na 70 87 da 8 suratul araf li muhammad bin mas'ud bin ayyash as-sulami wanda ya rasu hijira 320 ya rasu sannan wannan shine abin da suke fassara ayar fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu an nura alladhi unzila ma'ahu sai su ce shine ali bin abi talib wannan idan kuka kalli siyakin ayar za ku ga cewa wattaba'un nuran ladhi unzila ma'ahu suka ba hasken da aka saukar tare da manzon Allah shine alqur'ani amma sai suka fassara nurahu hudin shine sayyidina ali ba alqur'ani ba kamar yadda Allah ya faɗa a suratul tagabun yace fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladhi anzalna ku imani da ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma hasken da muka saukar shine alqur'ani da haka za mu ga cewa ya ayyuhan nasu qad anzalna da makamantan su wannan shine to shine malam yace ta'arudu cin karo tare da sun ta wancan dama a baya ya ce idan ya kawo abu zai kuma kawo abin da ya ci karo da wannan kuma a littafinsu Ana bi khalid alkabili ƙala yake cewa sa'altu aba jafar an ƙaunin lahi azza wa jalla fa'aminu billahi wa rasulihi wa nurin lazi an zalna faƙala ya ce ya aba khalid النور والله الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة kaga can an ce sai da na ali ne sannan nan sai aka ce annur wallahi al'a'imma min ali muhammadin sallallahu alaihi wasallama ila yawmil وهم والله نور الله الذي أنزل الله وهم والله نور الله الذي ya ainihin wato saukar wannan ya zo cikin usulul kafi a mujalladi na ɗaya hadisi na ɗari da talatin da tara babu annal a'immata alaihim assalamu nurullahi azza wa ga usulul kafin nan haka zaka yi ta ganin wannan shirman babin da ke magana a imma cewa su ne hasken da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar to wannan shine da haka sai yake cewa at-ta'aliqu innal a'imma alaihi assalam ko innal a shari'a a atau amirul mu'minin aliyan a'imma wato 'yan shi'a isne a shari'a ɗin nan wacce ake yi baƙan nan a najeriya sun ɗauka sun ba ali ar-risalata binunu da'awal galat cewa yana da matsayin manzon Allah ba tare da kuskure ba waftaro suka kirkiri ƙarya bi anna risalatar rasulullahi gabaki ɗaya aikin sayidina aikin da annabi zai shine at-ta'rifu bi ali faqat shine kawai sanar da mutanen duniya sayidina ali wa yaquluna bi anna wazifatar rasul bayan alqur'ani li ali wahdahu shine aikin annabi kawai bayanin alqur'ani ga ali shi shi kadai wallahu subhanahu wata'ala yaqulu zamu ga kuma Allah yana ce masa bilbayyana bayyinati waz ta hanyar ainihin wato dalilai da hujjoji wa anzalna ilayka dhikra maka saukar maka da sunna ne bayyana lin nasu dan kawa mutane bayanin ma nuzila ilaihim abinda aka saukar musu shine alqur'ani wala allahum yatafakkaruna ko mutane sai tunani mun ce wahayi biyu ne akwai alwahayi matlu akwai alwahayi maqru akwai wahayin da ake tilawarsa shine alqur'ani sannan akwai wahayin da ake karanta shi ba a tilawarsa ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kalman azzikru kalma ce mushtarika tana ɗaukar ma'ana ya kai guda 21 a ƙur'ani da aka cewa wa zalna ilayka zikira man saukar maka da azzikir ne ita ce sunna da aka da ƙur'ani da bayanin ƙur'ani dukkan su wahayi ne daga wajen Allah da aka zamu ga a suratul qiyama Allah ya ce wa annabi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala Jalabi sai ya ce inna alaina jam'ahu wa qur'ana sai yace fa idza qara'ana bi qur'ana thumma inna alaina bayana ka da ku ga akwai karatun alqur'anin akwai kuma bayanin qur'anin da qira'at da annabi yake da bayanin qur'anin duka ya tattari wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha to sai tambaya ta biyar sai malam yace wa atruku zalika ayyuhal qari tadabbur al baqi zan ban maka wannan ragowan ya kai mai karatu ka rago kai tunanin ragowa kai tambaya ta biyar malam yace hal qala ahadun min shuyukh shi'a shin an samu wani daga cikin malaman ɗin shi'a ya faɗa cewa bi anna qawla ahadi a immatihim ɗaya daga cikin maganganun sayyidi ali ko al-imam hasan ko husaini yansaqul qur'ana aw yuqayyidu mutlaqahu yana iya shafa al ko abin da ya zo mutlak ya yi taƙayidinsa maganarsa au yi amahu abin da ya zo am a can wajen shin imami yana iya yin magana maganarsa ta zamanto taksisi ne ga nassin mun san cewa idan an ce nassi am shine maganar da za a yi ta kunshi kowa da kowa taksisi kuma shine ya zo a cire a ce bandawa na bandawa na bandawa ne idan muka ɗauki misali cewa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dakarin wa unsa kun ga lafazin annasu duk duniya idan aka ce ya ayyuhan nasu kowa ya shiga ciki to sai Allah ya ce ni ne na halicce ku daga namiji da mace idan aka tambaye ka aka ce shin yanzu mutanen duniya dukkan su daga namiji da mace ne idan ka ce a'a ba duka ba ne to yanzu kaga in za ka cire wasu daga cikin wancan lafazin annasu za ka cire to wannan cire wanda za ka shi ne taksisi shi ne keɓancewa to shin idan nassi ya zo irin haka am a can za ka cire ka ce da wane da wane su ba su shiga ciki ba shin kana yin sane da kankin kanka ko sai ka samu dalili daga wajen Allah dole sai ka samu dalili idan muka ɗauki cewa wannan nassin ya zo a asali duk mutanen duniya an halicce su daga namiji da mace idan muka cire muka ci banda wane da wane da wane ke yana buƙatar dalili don sai na ce da annabi adam da hawa'u da annabi isa su ba sa cikin wancan annasu me dalili sai in ce allah ya ce ya ayyuhan nasu ta ƙorabba kuma lalari a min nafsin wahida kaga shi annaba adamu daga rai kwaya ɗaya Allah ya halicce shi babu uwa babu uba kaga ya fita daga cikin wancan nassi na ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa dan annabi adamu bai da uwa bai da uba sannan wa khalaqa minha zawjaha kun ga an cire matarsa domin matarsa ita ma ba a yi ta daga uwa da uba ba wani bangare ne na jikin annabi adamu aka yi ta ba wanda zai ce ga uwar mahaifiyar na na hawa'u ba wanda zai faɗa haka sannan in na ce banda annabi isa sai mu ce allah ya ce inna masala isa inda zahi ka masala adam khalaqahu min turabin sun maƙala lahukun kun to kasancewar annabi isa kowa ya san cewa yana da uwa ne shi bai da uba to wannan dalilin ya nuna cewa wancan nassi na ya ayyuhan nasu am ne amma wa'annan mutanen guda uku an cire su ba su shiga cikin wa'anda aka halicce su maza da mata ba to yanzu kun ga an faɗi nassi a nan wajen am ya yi taksisi nassi ne idan ya zo am wani nassi ne ke zuwa ya taksisi da su a ƙa'idar shi'a idan Allah ya faɗi magana a nan to imami yana zuwa ko da magana ta shafi kowa da kowa ya cire ya ce ban da wane da wane su hukuncin bai shafe su ba wannan shine abinda nake so mutane su gane tsakanin nassi am da kuma ainihin wato da kuma khas to haka nan idan muka ɗauki kamar yadda ya kawo muƙayyad da mutlaq kun ga zamu ga nassi muƙayyad mutlaq shine nassin da zai zo a saki abu ba a faɗi ka'idar ba ga yadda za a yi kaman wato abinda Allah ya ce hurrimat alaikumul maitatu wad-damu kun ga addamu ya shafi kowane irin jini wannan shine mutlaq to amma nassi sai ya zo ya ce au damin masu ko jini mai kwarara kun ga nassi ne ya zo mutlaq a can ya faɗa abu bai iyakance ba daga baya sai ya zo ya iyakance ya ce ga abin da ake nufi to su a wajensu imami yana iya yin magana maganarsa sa yi taksisin nassi sannan ta ƙayyade nassi ya ce na'am wahum kasiru suna da yawa ولذلك يقول شيخهم saboda haka ne malamin su Muhammad Ali Kashif al-Gita'i yake cewa a littafin sa usul shi'a asl shi'a wa usuluha a shafi na 81 a tamhidun wa tawti'atun yake fada yake cewa inna hikmatat tadriji lalle hikiman bin abubuwa mataki bayan mataki iktadat ita ta hukunta bayanin jumlatin min al-ahkami wato bayanin wasu jumla daga cikin hukunce-hukunce sannan wakitmana jumla sannan da kuma ɓoye wasu hukunce-hukuncen walakin na hu salamun lahi alaihi sai dai shi amincin Allah ya tabbata gare shi auda'aha yana nufin annabi inda ihi ko yana nufin sai na ali ya ɗora ta wajen wasiyansa cewa kullu wasiyin ya ahadu bihi ahida ya ahadu bihi ila al-akhar li yunshirahu duk wanda aka yi ma wasiya shi ma sai bar wasiya ga wani dan ya yada shi fil munasibi a lokacin da ya dace lahu gare shi hasbal hikmati gwargwadon hikima min amin min amin mukhassas wato am din da ya kamata ya zo am to su suna da dama su yi tafsisi aw mutlaqin muqayyad ko mutlaq da ya zo su yi taqyidi aw mujmalin mubayin ko nasin da ya zo mujmal a can wajen kamar yadda Allah ya ce siratal ladina an'amta alaihim ai mun ga zamu ga daga cikin wanda Allah ya mani ni'ima ya kalli sahabba ya ce musu wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da kaga nasi mujmal a can wajen mubayyin a nan wajen to maganin a'imma tana iya zama mujmal wato ita ce mubayyin ga nasin da ya zo mujmal ila misali zalika faqad yadhkuru an-nabiyyu amman annabi yakan ambaci am wa ya zukur mukassisahu sannan ya ambaci taksisinsa ba a da burhatin min hayati bayan wani lokaci na rayuwarsa wa qad la yadhkuruhu asalan wani lokaci annabi zai faɗi nassi am ko ya faɗi nassi mutlaq ko ya faɗi nassi wato a mujmal asalan amma ba zai faɗi mubayyin din ba ba zai faɗi wato a mukhassis din ba sannan ba zai faɗi muƙayyad din ba bal yudi'uhu inda awsiya'ihi ila waqti sai ya ɗauki wannan taksisin sai ki faɗa ma duk mutanen duniya sai faɗa ma sayyidina na ko daga cikin wasiyai kamar yadda su suke faɗa in lokaci ya shi ya faɗa wa mutane ya ce ga khas din nan wannan shine abin da wayannan mutanen suke faɗa Allah ta'ala ka shiryar da mu Allah ka tsare mu ana nuna mana cewa lokaci yayi zan yi ƙoƙari in taƙaita a nan abinda na faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ka ba mu lada abinda kuma na yi kuskure Allah maɗaukacin sarki ka yafe mana wa bi hadha al kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh